лише ображено потупило очі. Лежи тут мовчки, продовжував рулим різко. А ти, дрищу, іди до роботи. Зараза тобі не передалася. Нема чого теревенити. Довелося підводитися і йти з рулимом до інших. Покличеш, якщо буде щось потрібно, тихо промовив я на сам кінець. Від сніданку Соломея відмовилась, хоча ровим змилостивився та пропонував. Велетень, вочевидь, остаточно втратив до Соломеї інтерес і проводив решту часу з у наметі бо сонце починало пекти нестерпно. Решта займалася вигаданою Ієфаєм роботою. Певно, Рувим вирішив, що раби мають весь час бути зайняті чимось, щоб не було часу на думки про спротив. Окрім того, ми постійно були виснажені. Ми за веселомом робили з каміння щось на зразок озерця, де планувалося тримати наловлену рибу. У Ровима з'явилася надія поласувати і таким делікатесом. Ізавель порола мішковину, в якій ми несли їжу, і мала плести із неї сітку часом, як і Файт, певно, забувши про наші погрози, пройшовся по нас палицею, наче затятий садист. Усі терпіли, а мені навіть було байдуже. Бо думки мої літали поряд із Соломеєю у тіні великого дерева. Іноді я дивився на неї і радів, коли бачив, що вона рухається чи п'є воду уже великими ковтками. Принести їй воду ровим мені не дозволив. Відправив Ізавель. І та, повернувшись, без жодного умислу повідомила що пухарів Соломеї стали помітно меншими. Це зацікавило Рувима і помітно налякало Даліву. Я одночасно відчув і радість, і тривогу. Велетень одразу попрямував до біляв. І за мить я з напруженням споглядав, як вони сваряться. І ще за якийсь час Соломея вже працювала поряд з Ізавель, а Рувим показово виявляв ніжність до Даліли, водночас кидаючи презирливі погляди на байдужу білявку. Обід ані Соломея, ані я не дістали. Хоча раків я того разу наловив найбільше. І з цього приводу не сумував, оскільки міг сидіти осторонь від усіх, поряд із дівчиною, який зізнався в коханні, з якою кохався очима їй справді ставало значно краще. Вона знову мала ніжну шкіру, і це, на жаль, означало, що битва з Рувимом неминуча. Я внутрішньо готувався до бурі, сам себе запалюючи із та буря прийшла звідти, звідки я її не чекав пішовши в ліс справити нужду, і Фай вибіг зі сховку на своїх коротких повних ніжках, ніби кабами з кущів. Рувиме, рувиме, волав старий і махав у себе над головою товстим синім зошитом.